Mama, ang sakit ng tiyan ko. Mga bata, huwag sana nating tularan ang ugali ni Kuya Buhawi na pagkatapos umuko, dumidiretso sa pagkainan. Ugaliin nating magbukas ng kamay pagkagaling sa kubeta para sa mas malusog na sambayanan. Maghugas ng kamay pagkatapos mong tumayo A public service from Parokya ni Edgar.